салому алайкум раҳматуллоҳи вабаракату бале бародарам нисбат ба суолатон дар бораи касе ки адса мезанад адсаш меояд адса мезанад бояд чӣ бигӯяд ва шинавандаҳо чӣ мегӯяд ва боз ин адсазананда чӣ ҷавоб мегӯяд дар бораи ин ҳадисе ҳаст имом бухорӣ ривояташ мекунад ровии ҳадис абухурайра радиллоҳу анҳу мебошад ки расули акрам сал ллоу алайҳи васалам мегӯяд ки ида атаса аҳадукум фалякул الحمدلله کدام شما عطسه زدید پس بگوید الحمدلله الحمدلله گفتن این بعد از همون انسانی که عطسه زده است الحمدلله میگوید وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله و پس کسی که شنید این را یا کسی در پیشش بود پس اون انسان میگوید که یرحمک الله фаида қола лаҳу ярҳамука аллоҳ фалякул вақте ки ярҳамука аллоҳро инсони адсазананда ки шунид бо ҳамин адсазананда мегӯяд ки яҳдикум аллоҳу ва юслиҳ балакум пас ин ҳаст одоби адса задан ё одоби адса гуфтан касе ки адса мезанад пас одобаш ҳамин аст бародарам ва маънои инҳо чи аст масалан ривоятҳои зиёд дорем дар ин бора масалан адсазананда метавонад бигӯяд ки алҳамдулиллоҳ ё ки алҳамдулиллаҳи робилаламин ин ҳадис абу доуду тирмизӣ ривоят мекунад алҳамдулиллаҳи робилаламин ша ё ки метавонад бигӯяд ки алҳамдулиллаҳи ала кулли ҳал ин ҳадисам ҳамчунин абу довуд ривоят мекунад амин лафзо қати кадомеша бигӯям мешавад пас алҳамдулиллоҳ маънош ҳамду ситоиш аллоҳро ё алҳамдулиллоҳи робилоламин ҳамду ситоиш барои аллоҳе ки парвардигори оламиён ҳаст ҳарду олам аст ёки э, тамоми олама парвардигорш аст э, алҳамдулиллоҳи ала кулли ҳол бигӯяне ки ҳамду ситоиш аллоҳро бар тамоми ҳол бар тамоми э, ҳоле ки дорем ҳамду ситоиш аллоҳ табарака ва таолоро ва ин э, адсазананда ин сухана мегуфт ва ин ҳаст маънош ва кадомеша буга мешавад яъне ки алҳамдулиллоҳ ё алҳамдулиллоҳи робилаламин ё ки алҳамдулиллоҳи ала кулли ҳол ҳар сешам гуфтанаш ҷоиз аст ва кадомеша буга мешавад ва дуюм гуфтем шунаванда ва бародар ва касе ки дар пеш мон ҳаст вақте ки ин сухана ки мешунавад мегӯяд ки ярҳамукаллоҳ ярҳамукаллоҳ пас маънояш яъне ки Э, раҳмат кунад туро аллоҳ табарака ва таоло раҳмати аллоҳ болои ту буд аллоҳ табарака ва таоло туро раҳмат кунад вақт инсони шунаванда э, ин сухана ки гуфт пас боз ҳамин адсазананда боз дар ҷавоб мегӯяд ки яҳдикум ллоҳу ва юслиҳ балакум яҳдикум ллоҳу ва юслиҳу балакум яъне ки аллоҳ табарака ва таоло ҳидоят бикунад шуморо ва охири коратонро сулҳу хуб бигардонад инроам бигӯяд мешавад бо лафзи дигар дорем абу довуду термизӣ ривоятш мекунад мешавад бигӯяд ки яғфиру ллоҳу лана ва лакум лекин ин ҳадисро баъзеҳо заиф гуфтагӣ ҳастанд ба ҳар сурат ки яғфиру ллоҳу лана ва лакум яъне ки алло бубахшад моро ва шуморо ва лафзи саҳеҳ дар ин боб ҳамин аст ки يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم پس این هست آدابی عدسه زدن یا که آدابی شرعیه که انسان عدسه زننده و شنوندگان باید اینها را رعایه بکند باید اینها را اجرا بکند بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته